Sura 92. Al-Lail Noć Mek 21 ajet Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Wal-Laili idha jarša. Tako mi noći kada tmine razastre Wan-Nahari idha tajalla i dana kada svane. I onoga koji muško i žensko stvara. Vaš trud je zaista različit. Onome koji udjeljuje i ne griješi, i ono najljepše smatra istinitim. Njemu ćemo džennet pripremiti. A onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim فسنيسره للعسرى njemu ćemo džehennem pripremiti وما يغني عنه ماله إذا تردى i bogatstvo njegovomu kad se strovali neće koristiti إن علينا للهدى mi smo dužni ukazati na pravi put وإن لنا للآخرة والأولى i jedino nama pripada i onaj i ovaj svijet أأنذرتكم نارا تلظى zato vas opominjem razbuktalom vatrom لا يصلاها إلا الأشقى u koju će ući samo nesretnik الذي كذب وتولى Onaj koji bude poricao i glavu okretao. A od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao. Onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao da bi se očistio. وما لأحد عنده من نعمة تجزى ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى već jedino da bi naklonost gospodara svoga svevišnjeg stekao ولسوف يرضى i on će zbilja zadovoljan biti